حقيقي جواهر كائنات وخلاصي ظواهر موجودات عن حشبوي عنبر نسيم وعن حشحوي وإنك لعلى خلق عظيم نبي وشفيعنا محمد مصطفى صلوات bülbül neva ve ma yantiku anil heva in huve illa vahyül yuha harim bezni kurbi ev etna Muhammed Mustafa ra salavat Kabe-i keram Arifan Hatib-i meclis Firdevsiyan قبل قبول عاشقان أحمد مجتبى صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال والأرض والجبال فابين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم الجليل الجبار وبلى رسوله النبي الحاشمي العربي المكي المدني المختار ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا فلولانا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم ayeti celilenin manasını okumazdan mukaddem, müfessirini izamın verdiği manayı konuşmazdan evvel, sultanımız sultani enbiya, şefii ruzi ceza, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine getirdiğimiz ve getireceğimiz salavat-ı şerifelerin fazaili hakkında bir hadisi şerif naklu beyan edelim, badede dualar edelim. Ola ki Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri şu mübarek günlerde ettiğimiz dualarımızı dergah-ı izzetinde ahsen kabul ile makbul eyle evvela bu fakirin lisanını hattı halal hata ve zelaldan hırsı himaye eyle. Cümlemize, cümlemize dinleyip, belleyip, mucebi muktazasınca ameller tevfik eyle. Tevfikine refik eyle. Canlarımız hulkuma gelip, el el ile, ayak ayağıyla, cemi ağza birbiriyle elveda el fırak dediği gün gözlerimiz semaya dikilip yavrularımızın boyun büktüğü gün buyurun aşkına. Kelimesiyle cümlemize husna hatimeler tevfik eyle ya. Tevfikine refik eyle ya. Rüya anin nebiyyi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal آتاني جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليه السلام فقال جبرائيل يا رسول الله من صلى عليك عشر مرات أنا آخذ بيده وأمره على الصراط وقال ميكائيل عليه السلام أنا أسقيه أنا أسقيه من حوضك وقال إسرافيل عليه السلام أنا أسجد لله تعالى ما أرفع رأسي حتى يغفر الله له وقال عزائيل أنا أقبض روحه كما قبضت أرواح الأنبياء عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله ونتق حبيب الله iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz rivayet ediyor. Bildiğine göre böyle şöyle buyurmuştur. Bir gün, bir gün günlerle bir gün Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail bana geldiler. Cebrail dedi ki, Cebrail buyurdu ki, Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed, kim, her kim sana on defa salavat-ı şerife getirirse, her kim sana on kere salavat-ı şerife getirirse, ben onun elinden tutar, sıratı yıldırım gibi geçiririm buyurdular. Elhamdülillah. Mikail aleyhisselam da ya Muhammed kim sana on salavat-ı şerife getirirse ben başımı secdeye kur. Ya hayır. Ben onu havzından kandırıncaya kadar suvarırım. Havzı Kevser'den kandırıncaya kadar o ümmetiyi sana getirdiği salavat-ı şerife hürmetine o havzu kevserden kalıncaya kadar su varırım buyurdular. İsrafil aleyhisselam ya Muhammed sana kim o salavat-ı şerife getirirse ben başımı secdeye koy Allahu Teala o kimseyi affedinceye kadar başımı secdeden kaldırmaz buyurdu. Az, Azrail aleyhisselam ya Muhammed sana kim on salavatı şerife getirirse ben onun ruhunu enbiyalar aleyhisselam hazratlarının ruhlarını aldığım gibi alırım, kendine hiç buyurmam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen kesiren kesira. Her gün daha çok devam edemeyeceğim künde salavat-ı şerifeden konuşurum. Bütün selefi salihin dillerimiz açılsın, gönlümüzde feyzi Rahman saçılsın diye evvel Hazreti Muhammed'e salavat-ı şerife ile başlanan onların ismine tabi olmanın için biz de ilk sözümüzü Hazreti Muhammed'e salavat-ı şerife ile başladık. Allah tesirine halk et ya Rabbi. ayeti Zülcelal'ımız ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inden onu dinleyelim. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. İnna aradna al إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان İnnehu kâne zalûmen cehûlâ sadakallâhul azîm Halik-i Zülcelal'ımız biz emaneti ilahiyemizi, emanetimizi semalata, şu yedinci kat semalara, ve arza, yedinci kat arza ve dağlara, o büyük büyük dağlara arz ettik. Fiile emaneti yerine getiremek belki değil korkularından anlıyoruz. Hani yüklenmekten iba edip defini Allah'tan rica ettiler. Ya Rabbi emanetini semalar bize yükletme ya Rabbi bütün koca yerden emanetini bize yüklenme. O koca var Ya Rabbi emanetini bize yüklenme. O emaneti insan yüklenmekle nefislerine zulmedip ahiretten cahil oldular buyuruyor Halid-i Zülcelal Hazretleri semaların götüremediği, yerlerin taşıyamadığı, dağların yüklenemediği emaneti Hazreti Adem kendi nefislerine zulmüyle ey nefis seni terbiye edeceğim. Allah'ın emanetini sana götüreceğim dedi. Bu insanlar bizler emaneti yüklendik. Allah emaneti hakkıyla götüren zümreyi ebrara ilhak buyur ya Hocam o emanetler ne? Hangi emanetler? Sayısı belirsiz de müfessirin İslam şuraya on, on yedi tanesini koymuş imkanını bulursam o emanetlerden on yedisini saymaya çalışacağım. İnşallah. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ı onun emanetlerden murat birincisi birincisi em Allah'ın verdiği emanetin beş vakit namaz. Beş vakit namaz. Allah'ın emaneti. Götürürsen götürür, Vecdi vasftan Allah'ın azabına layık olun. Ben başta namaz için milyarca konuştum. Şimdi vakit bulamayacağım ve onun yeriyle saymanın için küçük küçük temas edip geçeceğim. Hadis-i şeriflerle temas edeyim. Birincisi, Kâlen Nebiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Men tereke salâte legallaha ve huve aleyhi gavdalun menavi hadisi şeriflerinden Kenzül İrfan'ın 14. sahifesinde namazı terk eden kimse vefat edince Cenab-ı Allah'ı gazap sıfatıyla bulur. Namazı terk eden kimse ahirete irtihal edince Allah'ı gazap suratında karşılar. Geçen kardeşimizin birisi Bağdat'a gitti. Görüştük kendisiyle. Camilerde Abdülkadir Ceylani Kuddisetssin Yahul Aziz İmam-ı Azim Azam radıyallahu an yahut Kaddesallahu sirrahul aziz camilerinde diyor iki üç saf cemaat Şii ve Alevilerin Kazimiye'de bir alana secde ediyorlar diyor, onların camisi kiyah gibi dolu. Müslümanlar, Müslümanlar camiden yüz çevirdi ya Rabbi. Yüz çevirdi. Bizde böyle bir şey var mı hocam da camilerimizde üç saf cemaat ben ağlamak istiyorum, gözüme ayıp geliyor camimizde üç saf cemaat, bahçelerimiz hıncı hıncı ya Rabbi. Allah bize kaza bilen mola etmez mola. Düşün canım, düşün bir kardeşim. Başta hiçbir şey düşünme, hocalarını düşün istersen. Şu camide bu hocamız veriyor, öteki caminin sesi hocamazdır. Onun cemaati müstaf olur da bu cami silah gibi dolarsa o, o hoca buradaki cemaata kazak etmez mi? Ne daha geliyoruz demez mi? Allah diyor ki, Allah buyuruyor ki, camime gelin derler çırptırıyor müezzine, müezzine, hayır alel felah, utuğuna gelin diyor, Ha Allah çiğ var yok. Orada şeytan oturuyor. Burada Rahman olan Allah'ın rızası oturuyor. Buraya gelmen de oraya girersen Allah kazanıyor bir tane Müslüman. الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين İki cihan güneşi, es-salatu namaz, ikamettin, dinin, dinin direği buyuruyor. Femen akâleha fakat akâlet Kim beş vakit namazı kılarsa dinin direğini biter buyuruyor. Ve men terakâha fakat hecemet Kim namazı kılmazsa dinin direğini yıkar diyor. Dinin direği yıkılınca o bina haram olmaz mı? Müslüman namazını geçiriyor acaba? لكل شيء علم وعلم الإيمان الصلاة Menayi hadisi şeriflerinden Kenzül İrfan 12. sayfada her şeyin bir alamatı vardır, her hükümetin bir bayrağı var, Rusya bilin, komünistler bilin, Amerika'yla herkesin bir alevi var bayrağı, her şeyin bir alamatı vardır, imanın alamatıysa, imanın alamatı beş vakit namaz diyor Peygamberimiz. Beş vakit namaz varsa ayra yıldız var, bırak İslam alemi Türkiye olduğunu bilin. Beş vakit namaz oldu mu, o müminin kafir olduğunu bilirsin, o mümindir elhamdülillah. Daha konuşur mu? Binlerce söz var ya, konuşmanın imkanı var, yalnız Namaza durmak ister, geçtim oradan. Açın sen biraz <laughs> kral. Dolayısıyla cümlemize husna hatıralar tevfik et ya Rabbi. O 17 emaneti ilahiyeden birisi de zekat. Zekat emaneti. Malın kırkta birini vermek emanet. Allah onu sana yükseltti. İki tane günahın var. Allah'ın günahı babası olduğun günahı bir de yıkım, yıkama, fıkara insanın hakkına taarruz ediyor. Onun için iki günahtarsın. İlla Ebul Leys eserinde gelmiştir hadis-i şerif. Mektubun ala babil cenneti ente haramun alel bakili ve mani'i zekati ve deyyüz. Sadaka Resulullah ve nefaka Habibullah. Ağır da olsa konuşacağım. Şuramı kessen de konuşacağım. Ağzıma babanca düşsen de konuşacağım. Hiç imkan yok. Haktan sükut eden, elindeki okuduğunu konuşamayan, haktan sükut eden ahmak şeytan buyuruyor Peygamberimiz. Ölürsen ölür giderim. Ahbap şeytanım ya gönlümüz yok. Hiçbir hocanın gönlü yok elhamdülillah. Dört köşe yedi yedi. Hocası işi anladı. Usul usul komünistlik gelir. Milleti e, kasıp kavurma alamatları göründü. Hocalar canını sıkıntıya koydular zaten. Koydular. Onun için sıkıntı ettiremem. İlla konuşulacak. <laughs> ne buyuruyor? Yani cennet kapısının üzerinde yazılmıştır. Üstüne üç satır yazı yazılmış. Ya cennet! Ey benim harf ettiğim cennet! Dinle! Sen üç kişiye haramsın! Üç kimsiz, üç kimse sana giremez! Biri batir olan kimseye, cimri kimseye, hiç mayla kullanmayan kimseye, hiç hayra hasenata beş kuruş veremeyen kimseye haramsın. Haramsın. Neler geliyor kulağıma geliyor illa beni söyle değil ya o yedi tanesini şeyi ki nasıl edeyim? Birisi peygamberimize geldi Allah yormut gibi. Ne ağlayın dedi, Kolların kıt olmuş dedi. Sahih bir hikaye, yani hikayeci diye. Ne diyorsan diye, öyle diye diye, ata ata belanı buldun ya. Daha beyefendi bulun inşallah, buldun belanı ya. İstersen hikayecidir, ne dersen de, Peygamberimizin yanına geldi. Onlar kıt olmuş. Ne oldu Rabbinin kulunu? Böyle dedi. Dünya gördüm ya Muhammed dedi. Raifi Ayşe'yi Sıddık'a valideniz. Hikayenin Raisi Ayşe'yi Sıddık'a, o da yanındaydı. Rüyada el kurur mu ne oldu dedi. Rüyamda mahşer yerinde bulundum. Havzu Kevser'in yanında vardım, babamı buldum. Ne yapıyor baba dedim. Rabbimin havzu kevserinden kana kana içiyorum kızım dedi. Annem nerede babacığım dedim, Anlamıyor da. Anam bakır olduğu için cehenneme gitti o dedi. Hiçbir şey kıyamaz, benim verdiğime de olmazdı, o cehennemde huzur dedi. Vardım anama, Anam cehennemin içinde dönüyor böyle. Niye diyor ya Resulallah? Baktım bir elinde ücük yağ var, bir elinde de eski bir gömlek var. Onunla atası kovalıyor böyle dönüyor. Ne oldu anacığım? Babam dövdüre inanmaz mı? Yanıyorum şimdi, yanıyorum. Ne oldu elimde? Koştum babama vardınca, babacığım, babam! Allah rızası için şu Havz-ı Kevser'in suyundan ver de annemi götüreyim. Kuzum anam layık değil, ona anama haram. Cehennem ehline haram, ben dünyada bunu zıplayamadım. Veremem dedi suyu kardan dahi aktır, kokusu mislen ak yaptım. Ebairdi yücünden çok, tadında hut ne şeker var. Ne şekere benzer, ne bana benzer, yıldızlardan kopar dağlar, havzu köyser, kardan diye atmışlar kokunu, benim babam kurbandan diyeyim anama, yok dedi. Yani elimle doldurdum bir masrafa, götürüyordum, babam dedi ki haram dedi, elin kursun dedi. Sağ elim kurusun ya Resulallah, sol elimi aldım götürüyordum, elin kurusun dedi, solum da kurudu, taht yere düştü, ağlayarak uyandım, ellerimi kuru buldum ya Resulallah. Kurban olduğum Allah dedi Peygamberimiz eğer bu kadının, bu kızın rüyası sahipse, doğruysa onlarını illet yarabbi eriyor Allah bundan zekat vermemek ne kadar günah, fakirlik ne kadar günah.